Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Ме потекна Стрелуиза да ви кажам и јас едно слично искуство, иако јас не ја видов никогаш таа змија. Кога имав 15 години во Грција на едно летување, значи во минатиот век, влегувајќи значи, во плацот на Чичко ми, на море има тој една викендица надвор од Солун на кај Света Тројца. Едноставно, че значи, сум поминал покрај некоја змија, а тој целиот бил пребледен како крпа, затоа што очекувал дека сега ќе се случи нешто многу лошо. И едноставно бил изненаден како јас сум поминал, а змијата воопшто не реагирала. Там, многу близко, значи, са малце ке сум јас газнал. И, а ја никош не сме видел таа змија. Значи, јас едноставно сум поминал, он беше сведок на такво нешто. Јас не ја видов змијата, изгледа веднаш таа си заминала потоа. Мегутоа беше изненаден како, како ништо не се случило. И јас тогаш не бев верник, мегутоа пости некој што ја знае еднината. А кога бев верник, еднаш во селото Глумово, ми се случи искуство да влегувам во дворот на еден албанец, кој што беше долгогодишен пријател на татко ми. неко тој албанец а, и мене многу ме почитуваше заради верата. А, тој студирал исламска теологија во Саудиска Арабија, кога бил млад. Инако. И едноставно влегувам во неговиот двор, тука има неколку кучиња, бидеќи човекот има и добиток, и живина, има се, значи, таму, како селанец. И јас влегов во дворот, среде дворот, и го, го викав него да излезе, викав да искучи било кој, и тој излезе пребеден како крпа. И јас чудам зашто толку блед и толку исплашен. И, зато, и кога се симна ми кажа, овие мои кучиња се тренирани веднаш штом ќе влезеш во дворот да, да ти срипаат. И јас се чудам зашто тоа сега не го направиле. <laughs> Много интересно. Самиот домакин на кучињата изненаден. Јас знаев што било причината, зашто тогаш не срипале. А ја знаете и вие се разбирам нека овие искуства не подсетат дека и во овие денови во кои што денес живееме, постојат искушенија и ќе постојат и уште поголеми, да не заборавиме дека секојаш постои некој кој што се грижи за нас и кој што сака да бидеме спасени, кој што сака да ни помогне едноставно се што треба е да веруваме и да чекориме по неговиот пат. Денес на Денот на мртвите ќе продолжиме со нашата тема, четвртиот дел од доктрина. Минатата сабота видовме дека некои основни доктрини во природните науки, поточно во физиката, го откриваат Бога, го откриваат Творецот, поточно. А, денес ќе се позанимаваме со доктрината како поим во Светото Писмо. И на самиот почеток би поставил прашање дали во Светото Писмо се споменува зборот доктрина. Се разбира, тој збор едноставно значи наука. Во нашите преводи се споменува на многу места како наука. Значи, можеме и да прочитаме неколку такви стихови. И јас би сакал на почеток да ги прочитаме сите и сите што имате Библија, ќе повикам заедно со мене да прочитаме неколку библиски стихови кои што се однесуваат на оваа тема. Знаете, денес живееме во време кога во протестантскиот свет особено и во лажниот екуменизам, постои една, една парола, едно, едно уверување, не е битна доктрината, бит, битно е Христос, не е битна доктрината. Со зборови, христијаните се свесни дека имаат различни доктрини, дека, дека врсоснова на доктрината не можат да се обединат сите верски деноминации, а бидеќи сакаат некако да се обединат, па велат, ај, не е важна доктрината, важен е Христос. Дали е тоа исправно? Дали можеме да го имаме Христа <laughs> без неговата наука? Дали тоа можно? Тоа е оксиморон. Што кажал самиот Христос на оваа тема? Ајде да започнеме со некои познати зборови. Марко 7.7, може и Матеј 15 глава, 9 стих, но 7.7 е полесно за паметење. Евангелие по Марко 7.7. Самиот Господ вели, но напразно ме почитува, зашто проповеда што? човечки повелби, човечки заповеди, човечки науки, велат некои други преводи. Значи, може ли да го почитуваме Христа без неговата наука? Ајде да видиме сега други стихови на оваа тема. Јован 7.17 исто така лесно за памтење. Евангелие по Јован, 7 глава, 17 стих. Ова се познати зборови и скоро сме ги проучувале. Што им вели Господ на евреите? И ако некој сака да ја врши волјата негова, чија, за кого зборувам тука, предходен стих вели Тогаш им одговори Исус и рече, учењето моје“ или мојата наука, или ако би збореле латински, како, например, кога педерите ги нарекуваме хомосексуалци, а немаме потреба да зборуваме латински, зашто? <laughs> мојата наука, моето учење не е моје, вели Христос. Че значи, мојата доктрина, кога би зборуваме латински, не е моја, туку на оној што ме прати. И сега што вели? И ако некој сака да ја врши волјата негова, чија? На оној што го пратил Исуса. Ке разбере дали е ова учење, дали е оваа наука од Бога, или јас самиот од себе зборува. Видите, многу интересно. Божиот син кој што се знаел, не се повикува на својот авторитет. Може ли некој доктор на десети степен, значи не доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, доктор, до бесконечност, да се споредува со знаењето што го има Божиот син? Не може да се споредува. Не постои човечко знаење, човечка наука, која што може да биде поголема од знаењето на Божиот син. Па сепак Божиот син не се повикувал на, на, на својот авторитет. Значи, треба да ја прифатите мојата наука затоа што е моја, туку затоа што е на оној што ме прати. Многу интересно. Со други зборови, Каква наука прифаќаме, веруваме, учиме, проповедаме и така натаму, има голема важност во нашиот живот. Дали е се едно што веруваме, како веруваме и така натаму. Се разбира, не е се едно. Треба да го прифакеме она учење кое што доаѓа од Бога. Зошто е тоа така? ќе видиме и во следните проповеди на оваа тема. Да прочитаме уште некои стихови. Дела втора глава, 42 стих, уште еден симетричен број, 2-4-2. Значи, Дела втора глава, 42 стих. И беа истрајни кои, значи предходно зборува за Петровата проповед на Петдесетница, на Духовден. 40 стих вели и со многу други зборови сведочеше и ги молеше, велејки, спасувајте се од овој пакостен род. 41. И така, оние што од срце ги примија неговите зборови, се крстија и се присоединија во тој ден околу 3000 души, значи, првите еврејски обратеници на апостолската проповед на Петесетница, послегувањето на Светиот Дух. И беа истрајни во што? прво се кажува. Во учењето на апостолите, значи во апостолската наука, беа истрајни. Дали е се едно? Каква наука верувале овие хри, први христијани, така да ги наречеме, и од еврејско потекло? Не, беа истрани во апостолската наука, во учењето на апостолите. И потоа се вели во заедничкиот живот, во прекршувањето на лебот и во молитвите. би можеле да најдеме и да прочитаме и други текстови на оваа тема. Еве ги бирам овие симетричните лесни за паметење. Ефесијаните 4.14. Овој пат 4.1.4. Значи има неколку стиха познати кои што апостол Павле дава предупредување во врска со тоа каква наука се верува или треба да се верува или да не се верува. Што имаме во Ефесијаните 4 глава, 14 стих. Та да не бидеме веќе мали деца, што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења. Преку што? Преку човечките заблуди. Во лукавството на измама кон заблуда. Тука апостол Павле ја кажува целта на нешто предходно. Да не бидеме мали деца што ги лула и занесува секој ветар на лажната наука. Дали апостол Павле му било грижа неговите верници каква наука веруваат? Дали му било сеедно, дали веруваат заблуди човечки, лажни науки и така натаму или не? Се разбира дека не му било сеедно. Реков, тоа е целта. А на кој начин некој ќе биде отпорен на секој ветар на лажните учења, човечките заблуди и лукавството на измама кон заблуда. Затоа зборуваат предходните стихови, почнувајќи од 11-тиот. Ке ги прочитам малку подоцна. Ке се вратиме значи на овој текст и на оваа глава во Фесијаните 4. Само да прочитам некои стихови во посланијата до Тимотеј, уште два текста, пред да се вратиме кај Ефесијаните. Прво послание до Тимотеј, 4.16. Апостол Павле му вели на својот ученик и соработник Пази на себе и на што? На учењето, вели овој превод, на науката, на доктрината, вели англискиот превод. Па потоа вели, биди истраен во тоа, зашто ако постапуваш така, ќе се спасиш и себе самиот и оние што те слушаат. Значи, на некој начин според овие зборови, спасението зависи од вистинската наука. Завист или не? Се разбира да. Самиот Господ што кажал? Ке ја запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Јован носма глава. Во истата глава вели Ако синот ве ослободи, дори тогаш на вистина ќе бидете слободни. Логично бидеќи тој самиот за себе рекол на друго место, јас сум патот, вистината и животот. Спасението зависи од науката, затоа што само вистината спасува. А со други зборови, само вистинската наука спасува. Вистината е многу повеќе од наука, вистината е личност, меѓутоа не може да се има заедница со таа личност, ако се има лажна наука, ако се има ерес. Едноставно тоа не е можно. Според тоа и спасение не е можно во ерес, во лажна наука. Уште еден текст во пасторалните посланија, тоа ќе биде Второто послание до Тимотеј, Трета глава, десетиот стих. Второ послание до Тимотеј, трета глава, десетиот стих, вели Ти го следеше моето што? Учење на прво место, значи мојата наука а потоа поведение, целта, верата на мојата великодушност, љубовта, трпеливоста, па ги споменува понатаму с неговите прогони, страдања и така натаму, кои што се случиле на многу места во, тога така споменува некои места во денешна Турција. Но на прво место, Тимотеј го следел, го прифатил учењето, науката на апостол Павле. А која била таа наука? Дали апостол Павле сам ја измислил таа наука? Дали, дали тоа била некоја негова докторска дисертација? Не. Апостол Павле зборува дека неговата наука не била ништо друго, туку Евангелието на Исуса Христа, таму во Галатјаните права глава, што самиот Господ му го објавил. И сега да не должам понатаму, навистина има многу стихови кои што зборуваат за исправното учење, за важноста на исправната наука. Да се вратам на Ефесијаните четврта глава, бидеќи го сметам за клучен текст на денешната проповед. Ефесијаните четврта глава ќе почнеме да читаме од 11 стих. Ефесијаните четврта глава од 11 стих. И тој, кој, <laughs> сега треба да дзирнеме малку пред тоа, В Десетиот стих зборува, слегнатиот е истиот кој се издигна повисоко од сите небеса, за да исполни се. За кого зборуваше? Зборува за Христа, ако се вратите од, до седмиот стих таму, значи зборува за Христа. Христос е тој кој што слегол во нај големите длабочини заради нашето спасение. И се издигнал повисоко од сите небеса. Беше прославен после своето страдање и после своето воскресение. Значи, тој кој што не е длабоко слегол за нашето спасение и кој што се издигнал највисоко од се, повторно за нашето спасение, и тој постави едни за апостоли. Други за пророци. Трети за евангелисти се вели, или буквално на македонски јазик благовестители, вели овде православниот превод. Четврти за пастири и учители. Значи, до сега што имаме? Кои црковни служби сме тука споменати? Апостоли, пророци, евангелисти или благовестители, пастири и учители. За која цел он ги поставил овие служби во црквата? За која цел? Значи, да прочитаме целта, бидеќи целта е битна. За усовршување на светиите, се вели, во делото на служењето, за изградување на Христовото тело, се разбира, тоа е црквата, значи за усовршување на светиите. Денеска има многу христијани, многу христијански цркви, и целата адвентистичка дивизија во Јужниот Пацифик одам одамна уште, од минатиот век, во ереста на лажната наука, кои што воопшто не веруваат во христијанско совршенство. Тука апостол Павле зборува за усовршување на светиите, како за цел зошто Господ поставил апостоли, пророци, евангелисти, пастири и учители во црквата. Според тоа, оние што воопшто и не веруваат во христијанското совршенство, значи не веруваат ни во Христовата заповед, бидете совршени, како што е совршен мојот Отец. Тие воопшто немаат вистинска наука тие се веќе завеани или залулани со ветар на лажна наука. Од кого се завеани или залулани? Од професор, доктор, доктор, доктор, Во Јужна пацифичката дивизија, знаеме, своевремено голема бомба беше доктор Дезмонд Форд. Знаете каде го стекнал својот докторат по теологија? Не го стекнал во адвентистички универзитети, бидејќи до тогаш немало <laughs> такви нешта во адвентистичките <laughs> училишта морал да ги стекне во надворешни теолошки школи, универзитети, конкретно за него мислам дека беше во Манчестер, значи на англикански институт. И како што адвентистите почнале да се хранат со лажна наука, доктрина, Затоа што вистинската наука, според Павловите зборови, ја пренесуваат оние кои што Господ ги одредил, односно ги поставил. Господ дал, поставил се вели, апостоли. Господ поставил пророци. Меѓутоа, не само апостоли и пророци, за кои што е потребен специјален духовен дар, не може секој да тврди дека е апостол ако немал лично искуство со Исуса Христа, ако Христос физички и лично не му се покажал и не го овластил за такво нешто. Не може секој да биде пророк, не може сонував нешто, нокеска и ајде сега пророк стана. <laughs> Ако Господ не ви даде визија, Не може ние да си ги толкуваме нашите соништа како сакаме, без оглед дали тоа на вистина има некое значење во животот или не. Мегутоа, истиот Господ кој што поставил апостоли и пророци, тој истиот поставил евангелисти, пастири, а дори на крај, на последно место што споменува, учители. Е, учител на латински било магистер на латински. Да, не даскал. <laughs> да. Е сега. Се поставува прашање. Кој учител ја проповеда вистината? Реков, еднаш во Северноамериканската дивизија, денес треба да се биде магистер по теологија, за да се биде проповедник во Адвентистичката црква. Некој може би би рекол, епа еве, еве Библијата дава основа да се биде магистер по теологија, еве споменува учители. Дали учителите кои што Господ ги поставил во црквата, имале магистратура по теологија од некој коледж. Самиот Господ немал. Магистер на македонски учител на еврейски, да не повторувам грчки зборови, рави. Кој се на Христа му се обраќал со рави? се сеќаваме. Обичниот народ го признавал Христа за рабин, за учител. Што би рекле муслиманите, оджа. Лицемерно, дали за да го фатат за некој збор или за тоа што народот тоа веќе го признавал, И старешините еврејски, и фарисеите, и книжниците, понекогаш гледаме во некои ситуации во Евангелијата, му се обраќаат на Христа со рави. Учителе, да му даваме данок на Цезарот или не, и така натаму. Мегутоа, да беше само до нив, да се прашува само тие, тие никогаш не би го признале Христа за рабин. Зошто? Зборувавме пред месец дена, од истите причини од кои што Јован Крстителот исто така не сакале да го признаат. Затоа што тој не поминал низ нивните теолошки школи. Читавме во духот на Пророкството исто така дека Господ не сакал Јован да помине низ рабинските теолошки школи. Зошто не сакал? Зашто Елена Вајт во времето на Алфа отпадот ги повикувал адвентистите од незино, ги повикувала адвентистите од незиното време да не ги праќаат своите деца во адвентистичкото теолошко училиште во Батлкрик. Зошто? Па веројатно затоа што таму, во сите овие школи, не се проповедала вистината. Туку се проповедала лажна наука. само оној учител ја проповеда вистината, кој што е поставен од кого? Некој што добил диплома од некој теолошки колеч, туку кој што, кој што е поставен да биде учител, од кого? Кој што е оспособен да биде учител, од кого? од Господ? Како ги оспособил Господ? Например, како ги оспособил некогашните рибари да бидат учители? Кога овие рибари ја отвореле својата уста за да поучуваат? за да проповедаат. Откако биле научени од Светиот Дух. Како што вели писмото, ќе бидат, сите ќе бидат научени од Бога. Значи, библискиот поим за учител не значи магистер по теологија, како што денеска луѓето тоа го сваќаат. Туку нешто што би го нарекле вероучител, библиски учител и така натаму. Која е единствената квалификација за тоа? Да се биде помазан од Светиот Дух. Да се биде поставен од Господ, а не од луѓето. Јовановото учење од каде беше, се секаваме, на Христовото прашање, од небото или од луѓето? Зошто е тоа битно? Зашто фарисеите не одговориле, па што е тоа битно од каде беше? Како некој денешен протестант. Да не ги ставам сите во иста вреќа. Но повеќето денешни протестанти. Па што е тоа битно? А битно е. Битно е дали Јовановото учење беше од луѓето, значи од рабинските дипломи, или од Бога. И сега, зашто цело време звучам како да теолошките дипломи задолжително значат ерес? Па еве зашто. Мејатата самота споменавме дека во природните науки, па и во обшествените науки, доктор е оној кој што поставил нова доктрина во науката. Сега, тоа е во ред кога станува збор за Айнштайн или за доктор Джентри. тоа, што значи во теологијата да поставите нова доктрина? А таа да не биде откриена, да не биде дадена од Бога. Што значи во теологијата да се постави нова доктрина, ново учење, а таа да не е од Бога. Тоа се вика ерес. Во целата христијанска историја. Тоа е, е и може да биде само лажно учење. Зошто? Затоа што во теологијата, во богословието на македонски или во науката за Бога, вистината доаѓа само од Него. Што рекол Моисеј? Законија или пета книга Моисеева, 29-29, многу лесен стих за памтење. законие, последна книга Моисеева, 29-29. Многу убави зборови. Го најдовте текстот? А тук има проблем со овој превод. Како? Да, не, прочите го, прочите го. Благодарам. Го слушнавте текстот? Интересно како може некој превод да упропасти цела работа. Мене ми се допаѓа она верзија која вели она што е тајно, она што е сокриено, му припаѓа кому? На Господа. Тука, тука не постои 29 глава. Тука не постои 29 глава да. Благодарам. Значи, во овој тука, ревидирам, ја нема цела 29 глава. Тоа е реревидирано. Да. што да правите? МПЦ и се е можно. Но, одиме понатаму. Оно што е тајно, скриено, му припаѓа кому? И како може такво нешто да стане достапно за нас луѓето? Само ако тој го открие. Само ако тој Господ го открие тоа нешто. А тој Господ не прави ништо, не избели пророкот Амос, не прави ништо ако тоа не им го открие на своите слуги кој? Докторите и магистрите по теологија? Не, на своите слуги пророците. Кој е најголем авторитет во црквата? Кој од секогаш бил најголем авторитет во теологијата? Пророците. зашо и адвентистите за секое нешто, за секоја една тема се факјат, ама Елена Вајт вака, ама Елена Вајт вака. Зашто не вела доктор Форд вака, доктор овој, доктор Полсон рекол вака за оваа тема. <laughs> Пророците се авторитетот. Зошто? Зошто пророците, дури и да бил неписмен и необразован, како Елена Вајт, или со четврто деление, како некоја баба, да речеме, од нашите баби, зашто се најголем авторитет во црквата пророците? Зато што преку нив Господ ја објавил својата, неговата наука. Зато што преку нив Господ го објавил тоа што е тајно. А ако Он не го објави, ако Он не ја открие тајната, Ништо живо на, во Вселената не може да го открие. Како што рекол еден, еден наш брат на интернет од Австралија, датумот за Второто Христово доагање, ми се допеја како го кажува, е најдобро чуваната тајна во Вселената. Зошто? Самиот Божи Син рекол дека ниту ангелите небесни, ниту тој синот го знае, а само отецот. Се разбрај, синот тука себе си се поистоветувал едноставно со својата, целосно со својата човечка природа. И синот Божи како човек, тоа не го знаел, а само неговиот отец на небесата. И сега, може некој да го знае датумот на второто Христово доаѓање? а и ден денес има адвентисти кои што објавуваат разни датуми. Сега најактуелни се 2022, има еден што зборува за 2030. Не, ако Отецот тоа не го објавил, на вистина никој не може да го знае. Затоа во, во Божјата црква не ни се потребни ниту магистри, ниту доктори по теологија. А историјата сведочи дека тогаш кога така се јавуваат во неа, тогаш работите тргнуваат опако. Зошто? Затоа што тие може да проповедаат само лажно учење. Јас ќе докажам дека тие тоа во Адвентичката црква и го направиле колективно, веќе, ако даде живот и здравие, од следната сабота натаму, кога ќе зборувам конкретно за Омега, последниот отпад, проречен од духот на пророќството пред второто Христово доаѓање. Ке се подсетиме што беше Алфа од пред две саботи, за да зборуваме и за Омега. Така да, од следната сабота натаму, ќе се зборува за тема под наслов Омега, до сега беше доктрина, четири дела, а од другата сабота ќе биде Омега, прв дел. Ако даде Господ живот и здравие, нека му е фала и слава вечно. Амин.